Въпрос – какви са необходимите документи, които трябва да се подадат пред ТЕЛК при бета-таласимия минор и хемоглобин под 100? Отговор – Подготовката на документите за представяне пред ТЕЛК за освидетелстване преосвидетелстване на трайно намалена работоспособност се извършва от общопрактикуващия личния лекар или от лекар-специалист от лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ. Или от лекарска консултативна комисия, общопрактикуващият лекар, а за лицата, които нямат личен лекар, лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец или издава талон за медицинска експертиза за изследвания и консултации с специалист. За нуждите на ТЕЛК, първо здравноосигуреното лице следва да се обърне към своя личен лекар, който ще даде разяснение дали е възможно освидетелстване от ТЕЛК. Като вземе предвид заболяванията и тяхната тежест, Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции организират и ръководят медицинската експертиза. Подробна информация за начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване следва да получите от компетентната институция.